la japana lingvo en Amazonio. La homa migrado tra la mondo estas mirinda fenomeno. Gi ocasas en plei necutimai manieroi. En la meso de la Amazonia regiono, en la Brasila stato Pará, trovidias como numo de posteuloi de japanoi, quiui tie establidis antau prescau uno iarcento. Gi estas curiosa exemplo de la ricigo chiun povas alporti en migrintoi. En la fino de la decnaua iarcento, Japanuio trapassis seriosan socian crison, quiu causis amassan elmigradon al plurai locoi. En la comenzo de la dudeca iarcento, en venis en Brasilon la unue shipoi cun parto de tiui homui. Ili fixigis principe en la stato San Paolo, sed ne nur. Pos quelca iaroi, la estro de stato Pará invitis veni tien cae formigis en Amazonio, la tria plei granda colonio de Japanoi en Brasilo. Cagis nun vivas tie en la municipo Tomé-Asú, la posteuloi de tiui pioniroi, qui devis trairi longan voyagion gis la interno de la arbaro, inter alie sur riveroi. Ciu familio ricevis dudec quin hectaroin por cultivado. Tie ili sin dedicis al agroculturo. Comence ili faligis arboin por la tradizia convencia plantado de uno sola spezio. Comprendeble tia monoculturo ne estis saniga por la naturo. Tamen, iom post iom inspirite de la cutimo de la indigenoi cae tradiziai popoloi de la arbaro, ili devis change sian sistemon. Ili plantis en harmonio cun la arbaro. La locae logiantoi havis circa siei domoi fructarboin de diversai spezioi, ciui liveris nutrajoin dum la tuta iaro. La japanoi alprenis tion sistemon, cae pli vastigis gin. Sur campoi de pipro plantado, ili crescigis fructarboin lau plurai combinoi. La planteioi tiam de nove ricevis la aspecton de arbaro. Revenis sovagiai bestoi, quioi estas cutimai en tiu regiono, kiel vulpoi, bradipoi, cae aliei rongiuloi, kiel pacao, cuniculus paca. La comunumo, quio antaue dependis nur de unu producto, ec havis plurain. Lau la passado de la tempo, tiu grupo farigis exemplo por esploristoi cae agroculturistoi el plurai landoi, kiui serchas alternativoin por atingi ricciagioin sen detruo de la arbaro. Crome, ili gis nun evitas la usadon de chemiagioi por protecti la plantoin, kio faras ilian producton pli valora sen perdo de fecundetso en la grundo. Ili constante nutras la grundon per naturae materialoi. Gi resanigas el cerpita in grundoin, en sorbas carbonon en granda quanto, cae tenas biodiversetson. Ili sage mixis la arbaron con la planteioi. Non tempe Brasilei faculoi consideras, la agroculturan technicon en Tomé Assu, la plei successa en Brasilo, lau economia vit vidpunto. Oni esperas che di povos disvastigi kiel sana sistemo en la Amazonia regiono. Nun tempe en la agrocultura cooperativo de tiu pionira urbo trovigas prescau du mil agroculturistoi inscribigintai. Ien bela exemplo de la valorega contribuo de emigrintoi en ilia nova lando. Se trovigas ancao aliai defioi. La nova generazioi de tiui en migrintai japanoi ofte eliras el sia comunumo por studi, cae ne plus revenas aliae et migras revene al Japanuio por trovi tie profitodonan laboron. Seque, existas la risco che la Japana comunumo en Amazonio iom post iom dissolvigios. Iel ein, ili sendube lasos rician heretajon.